بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين اما بعد ما در درس بحث علامه آلبانی داشتیم و همچنین بحث تارکستانا داشتیم که شخصی که به علتهایی نماز رو ترک بکنه کافر نماز برش جایز نیست که خونده بشه در قبرستان مسلمان ها جایز نیست که دفت بشه و آیا خالد مخلد در جهنم هست این مباحث ما در درس قبل داشتیم مباحث دیگری هست که علامه آلبانی بهش اشاره میکنه در بحث فروق که دلالت بر فرق بین آلبانی و مرجعه میده از جمله مسائلی که فرق بین علامه آلبانی و مرجعه اینه که آلبانی رحمه الله میگوید شخصی که نماز نمیکنه بهش گفته بشه بوده نماز بکن حاکم اون کشوری اون نمیدونم اون منطقه بیاد بهش بگه که تو بوده نماز بخون بگه من نماز نمیخونم این شخص اگر اصرار کرد که نماز نخونه و زیر شمشیر گذاشته بشه این شخص کشته بشه این شخص کافر مرتد و در مقابر قبرستان مسلمان هم دفن نمیشه اینم در صفحه اشتا چی میگه امام البانی و ان من دعی و بالقتل إن لم يستجيب إن لم يستجب فقتل فهو كافر يقين يقينا حلال الدم لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين بعد علماء البني میگه که بعضی متاسفانه مثل خالد المؤذن ومصطفى العدري كتابي ربين مثل در تكثير الصلاة وميان میان به همین مسئله اشاره میکنن و حدیث شفاعت را تضعیفش میکنن علامه آلبانی در رد اینها که میگه اینها سه صفحه نوشتن در تضعیف این حدیث اتهام به ابو معاویه محمد بن خادم الظریر هم وارد میکنن و میگن که این شخص مرجعی بوده حالا سبحان الله علمایی که قبلا بودن نفهمیدن که مرجعی هست الان این دو شخص یکیشون سعودی یکیشون هم مصری هر دو تا متعصب بیان الان بعد از 1200 سال بر این راوی ابو معاویه محمد بن خازم ضریر بیان حکم بکنه که بله مرجعی بوده جان جرح دنو جرح داریم جرح روایت و جرح درایت جرح درایت بله درش بازه یه شخص مبتدعی میبینی ازش تحدیل میدی پیشش نرید فلانه اما جرح روایت که درش بسته شده دیگه من نمیتونم بیام بعد از 1200 بگم بخاری ضعیفه نسایی ضعیفه باید با اونها زندگی داشته باشی با آنها نشست و برخاست داشته باشی تا از حالش باخبر باشی تا جرحش بکنی نه اینکه شما الان بعد از دویست سال هزار سال اومدی حب بر علمای پیشین میکنید و جرح میکنید که اون جرح ثابت نیست بر حق اون امام مسائل زیادی اشاره میکنه که علامه آلبانی در درباره همین حدیثه که ما گفتیم حدیث حذیفه و خصوصا اه، اون صحابی که سوال میکنه وقتی که میگه اسلام الاسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك لا صيام ولا صلاة اشخاصی نمدن نه نماز نه روزه چیه ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه آية فجيك حتى قرآن باقي وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا أبانا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها ما فقط دیدیم فقط آنها لا اله الا الله میگن حالا مسائل گفتم که مسائل زیاده و بحث آیه قرآن هم خیلی سریحه که خداوند قرآن میگه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء خداوند شرک را نمیآمرزه لیکن ما دون شرک را هر کسی بخواهد میآمرزه امام احمد صاحب مذهب این حنبلی هایی که در این قرنمون میان میگن علامه آلبانی مرجعیه امام احمد خودش چی میگه در حالا در کنار اون احادیث ما قول امام احمد رو بگیریم آیا احمدم آل احمدم مرجعی هست امام ابن تیمیه چی میگوید میگوید که و من علم ان محمد رسول الله فآمن بذلك ولم يعلم كثيرا مما جاء به لم يعذبه الله على ما لم يبلغه فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان بعد البلوغ فإنه أن لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلوغ أولى وأحرى وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستفيضة عنه في أمثال ذلك جلد بيسدوبوم تفيش ليك ميكي كتك بدونه فالشهادات بدأ عليكم السلام شهادات بدأ برئينك محمد رسول خدا لكن الشرع محمد صلى الله عليه وسلم چیزی ندونه خداوند عذابش نمیده و همچنین کسی که وارد اسلام بشه و به شرائع دین نماز و روزه و دیگر اعمال شریعت اسلامی عمل نکنه اگر قرار باشه اون شخصی که اصلا هیچ عملی نکنه عذاب نشه از باب اولا کسی که سهلنگار باشه در این طاعات و عبادات اما امام احمد عبدالله ابن احمد حنبل از پدرش نقل میکنه در در صفحه 56 و صفحه 195 در مسائلش میگه سألت عن سألت ابي عن رجل فرط في صلوات شهرين از پدرم سوال کردن باید شخصی که دو ماه نماز دو ماه نمازش رو پی در پی ول کرده يصلي ما كان في وقت يحضره ذكر تلك الصلوات فلا يزال يصلي حتى يكون آخر وقت الصلاة التي ذكر فيها هذه الصلوات التي فرط فيها فإنه يصلي هذه التي يخاف فوتها ولا يضيع مرتين اینکه شخصی حالا نمازهای را کنار گذاشته بعد در وقت که هست بیاد میاره مثلا بالفرض عطره خورشید میخواد غروب بکنه اون نماز فایتش را بکنه نمازی که ازش فوت شده یا همین نمازی که الان وقتشه که اول نمازی که وقتش هست را میخونه تا دوبار نماز ازش فوت نشه میگه ثم یعود فیصلی ایضا بعد دوباره میاد اون نمازهایی که قبلا نخونده میکنه حتی یخاف فوت الصلاه التي بعدها الا ان كان كثر عليه مگر الا این نمازها خیلی زیاد شده باشه اگر میتونه قضا بکنه قضا میکنه اگر نمیتونه و یکون ممن يطلب المعاش ولا يقوى ان ياتي بها فانه يصلي حتى يحتاج الى ان يطلب ما يقيمه من معاش ثم يعود الى الصلاه لا تجزئه صلاة وهو ذاكر الفرض المتقدم قبل فهو يعيدها أيضا إذا ذكرها في الصلاة خب اینجا امام احمد درباره این شخصی که نماز کنار گذاشته دو ماه نماز نخونده فرزندش سوال میکنه چه کار بکنه چرا امام احمد بر مذهب خودشون که سالات سالا کسلا کافره چرا نگفت امام احمد که این شخص کافره باید شهادتین بگه درسته شهادتین بگه دیگه لازم نیست که قضا بکنه چرا گفت اگر مسلمان نبود با ترک نماز چرا گفت که دوباره اعاده بکنه چرا گفت نمازش بخونه تا اینکه دوبار نماز فوت نشه و نماز عصر رو بخونه اگر فهمید که نماز عصرش فوت میشه نماز عصرش بخونه دوباره بعد از اون نماز فوت شدهش دوباره بعد از مغرب شروع بکنه چرا اگر با ترک و نماز کافر شده که پس دیگر جایز نیست که دوباره نماز اون نماز رو بخونه چون کافر بوده با توبه هم تمام گناهاش بخشیده میشه این از مسائل دقیق و ریزه که لازم قولشونه شما اگر تارک الصلاه رو تکفیر میکنی کسی که نماز رو از باب کسالت ترک کرده پس باید بین یک نماز و ده نماز فرقی ندارید و باید یک مخرجی برای این اقوال مذهبتون پیدا بکنید اینم در کتاب های خودتون و صاحب مذهبتون و امام مذهبتون میمونه مسائلی هست که ما باید بهش اشاره بکنیم و اونم در تحدید خلاف و حل فصل این خلاف این اختلاف برطرف بشه اولا در جلسه قبل ما در بحث مسئله مرجعه ما گفتیم مباحثی که مرجعه با اهل سنت اختلاف داشته لیکن الان بحث اینه که اسلام یک شخصی که مسلمان میشه در اون اسلامش یه اصلیاتی داره یک فرعیاتی داره برای خودش اون اسلامش یک درخت رو در نظر بگیرید اصلش تنشه که و ریشه که در زیر زمینه لیک شاخ و برگاش چیه شاخ و برگاش پرشه به خاطر همینه که امام ابن منده چنین میگه امام ابن منده در کتاب ایمانش صفحه جلد اول صفحه 331 میگه فاصله یعنی اصل ایمان المعرفه بالله والتصديق له بما جاء من عنده بالقلب واللسان مع الخضوع له والحب له والخوف منه والتعظيم له مع ترك التكبر والاستنكاف والمعانده میگه اصل إيمان شناخت خداونده و تصدیقه تصدیق قلبي همراه با عمل قلبي از خضوع حب, حب, حب و ترس از خداوند این اصله فاذا اتى بهذا الأرض فقد دخل في الايمان ولزمه اسمه وأحكامه اگر إن اصل داشته باشه دیگه الان مسلمونه دیگه الان مسلمونه اما فرعش میگه امام محمد ابن ناس در تعظیم قدر الصلاة میگه راحت که قول شیخ الاسلام هم داریم ما ابن تیمیه لیکن ما در علمای قبل از به اقوال علمای قبل از ابن تیمیه اشاره میکنیم أجمل على إمام محمد بن الناصر ده كتاب تعظيم قدر الصلاة ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم بسنته الإيمان فأخبر أن الإيمان ذو شعب أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله فجعل أصله الإقرار بالقلب واللسان وجعل شعبه الإيمان أصله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد إقرار قلبي وشعبهاش جعل في غير حديث الاعمال شعبا من الإيمان دیگه بقیه اعمال جزء چیه؟ جز شعبه ها و فروع ایمان خب حالا مسائل و این اقوال زیاده حالا از جمله اقوالی که در این مسئله هست من حقیقتش خلاص وقت نکردم خلاصه بکنم قول ابن تیمیه را هم بازم بهش اشاره میکنم امام ابن تیمی میگه که در فتاوا جلد هفتم صفحه میگه که فاذا قال الله يا ايها الذين امنوا فهو امر في الظاهر لكل من اظهره وهو خطاب في الباطن لكل من عرف من نفسه انه مصدق للرسول وان كان عاصيا وان كان لم يقم بالواجبات الباطنه والظاهره ثم قال واما من كان معه اول الايمان فهذا يصح منه لان معه اقرار في الباطن بوجوب ما وجبه الرسول وتحريم ما وهذا سبب الصحه اول اصلش اقرار به این که اون شخص خداوند را به پروردگاری و به عبودیت شناخته بعد از اون و اما کماله و اما كمال فيتعلق به خطاب الوعد بالجنه والنصرة والسلامة من النار فإن هذا الوعد انما هو لمن فعل المامور وترك المحظور بعد از اون دیگه واجبات و محرمات میاد کسی که واجبات را انجام داد و از حرام دوری کرد دیگه که از وعید خداوند دور میشه و کسی که و بعد خداوند نصیبش میشه یعنی بهشتی میشه ولی که در قبال هر کوتاهی تهدید به وعیده همچنین ابن تیمیه الان این سریحتر خیلی سریحتر در در حالا مرجعش هم فتاوا جلد هفتم صفحه 637 میگه که ثم هو في الكتاب بمعنيين إيمان منظورشه أصل وفرع واجب أصل وفرع واجب فالأصل الذي في القلب وراء العمل وهو مركب من أصل لا يتم بدونه ومن واجب ينقص بفواته تا آخرش یک اصل داریم میگه فمن فمن اجزائه ما اذا ذهب نقص عن الاكمل اگر جمل اجزاش اگر کم بشه اون ایمان رنگ میشه مثل نماز مثل روزه و من ما نقص عن الكمال وهو ترک الواجبات و فعل محرمات مثل انجام دادن محرمات یا ترک واجبات که سبب میشه کمال ایمانمون اون اصل ایمان اون فروعات ایمانمون تر بشه ولی که خب اصل باقیه چون اگر اصل از بین بره دیگه دیگه اون شخص نه عملی ازش پذیرفته میشه و نه هم مسلمان به حساب میاد خالد مخلد در جهنم هست الا این از اقوال خیلی سریحه در این مسئله نمیدونم این بحث اصل فرع چرا بعضی ها نمیتونن نمیتونن بفهمن حالا تأثیر این اصل و فرع رو خواهید در بحث تأثیرش در ایمان و بحث ارجاع از جمله اقوال ابن میگه ان من ترک فروع ایمان لا يكون كافرا حتی یترك اصل الایمان حالا این فرقی که ما داریم حالا چه فرقی هست بین نماز و بین روزه و بین روزه و بین حج چه فرقی هست شما میگید تارک الصلا کافره خب کسی که روزه شو ترک کرد آیا کافر یا کافر نیست حالا بحث در جنس العمل سریعتر میشه میگه ان من ترک فروع الايمان لا يكون كافرا حتى يترك اصل الايمان هو الاعتقاد و یلزم من زوال فروع الحقیقه التي هي ذات شعب اجزاء زوال و اسمها اگر خالبانی غیر از این میگه خب پس بذارید ابن تیمیه هم جز مرجعه بذارید آیا اگر فروع ایمان میگه که ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب اجزاء زوال اسمها اگر این شعب از بین رفت لازمش اسم از بین رفتن اسمش نیست درخت شاخ و برگاشو همه بکنید تنش بذارید اصلش هست یا نیست هنوز اصلش باقیه كالإنسان إذا قطعت يده أو الشجرة إذا قطع بعضها أو بعض فروعها مثل یک درختی که شاخ و برگاش قطع شده باشه خب این خلاصه بحث اصل ایمان و فرقش لیکن بحث هنوز ادامه داره بحث اینکه مازاد بر اصل ایمان نماز روزه و غیر واجب یا رکنه یعنی مثل حکم مثل شهادتین یا اینکه این ارکان نماز و روزه مثل همین. حالا این مباحثی که هست و علامه ابن تیمیه دقیقا این مسائل را باز میکنه چین اینه که میگه که در فتاوا جلد هفت صفحه ده يقول وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد فإنه معرض للوعيد کسی که به اصل ایمان بیاد با تصدیق قلبش وارد اسلام بشه لیکن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن اون چیزی که لازمه ایمان باطنشه انجام نده فإنه معرض للوعيد إن شاء معرضه به بعید چرا نگفت کافر چرا گفت معرض به بعید نگفت مستحق بعیده یعنی که شخص کافر نشده یعنی با ترک عمل کافر نشده بحث زیاده در این بحث در بحث فرق بین خوارج یعنی بحث یعنی اهل سنت چقدر وسطن در این وسط بین خوارج و بین مرجعه مرجعی که اصلا اعمار رو اصلا کلا هیچی حسابش نمیکنن ایمان ثابته و تأثیری درش نمیذاره و در نقیزشون خوارجی که یک عملی انجام دادی یا نماز یک فریضه را ترک کردی کافر کافرن یعنی شخص کافر میشه با اون عمل بحث یکی از حالا بحث های خیلی خلافی خیلی شدید بحث ترک عمله و خصوصا بحث جنس عمل که خواهد اومد من توصیه میکنم این کتاب حتما اگر گیرتون اومد حتما داشته باشه شرح الفاظ السلف و نقل الفاظ الخلف في حقيقة الإيمان تأليف دكتور أحمد الزهراني أحمد بن الزهراني شرح ألفاظ السلف والنقض ألفاظ الخلف في حقيقة الإيمان إن يكاز بيتني كتاب هاي هات دار بحث مسؤول إيمان مسؤول خلافی نوشته حتی که مسائل خیلی فراکنده هست لیکن جزا الله خیر معلف سعی کرده تا اونجایی که تونسته مباحث رو جمع آوری بکنه من به طور خلاصه این مسائل رو بگم در بحث وعد و وعید اگر یک شخصی یک مؤمنی یا یک بگیم یک, یک انسانی اعتقاد داشته باشه و اقرار بکنه و واجبات را انجام بده اگر ببخشید اگر یک شخصی اعتقاد نداشته باشه اقرار نداشته باشه این شخص کلاس در کفرش شکی نیست لیکن یک شخصی اعتقاد نداشته باشه لیکن عمل داشته باشه بیاد با مسلمان نماز بکنه ولی از این ور فوش دین بده این شخص منافقه میمونه یک شخصی که اعمال دین رو انجام نده گاهی انجام بده گاهی انجام نده یا بالفرض یک شخصی در مسجد نبینیمش اقرار داره مؤمن یعنی اقرار داره به دین اسلام میگه من مسلمونم پشت به دین نمیده دیگه نماز میکنه. آیا این شخص مسلمان هست یا نه نماز دارش بخونیم نکنیم حکومتی هم نیست که بیاد تهدیدش بکنه یا کسی بیاد نصیحتش بکنه اقامت حجت هم روش نشده از من خودم سوال شده همین یک ماه پیش یک ماه کمتر چیکار بکنیم این چنین شخصی هست نماز بکنید چرا چون اقامت حجت نشده چون کسی نبوده که یادش بده در امارات اون شخص کسی هم نبوده درسته دوره برش کسانی هستن که باید خودش میرفته یاد بگیره حالا یاد نگرفته قبول داره نماز خوبه ولی نرفته نماز بخونه نماز روش بخونیم نخونیم بخونیم این از جمله مسائلی هست که زیاده در بحث اقوال سلف حالا ما در چهار مذهب بخوام بررسیش بکنیم زیاده در بحث عمل در بحث ترک عمل قول یک از های خیلی صریح و واضح قول امام ابن عبدالبر داریم صاحب کتاب تمهید و استذکار امام مغرب چنین میگه در بحث شرح حدیث عباده خمس صلوات تا آخرش میگه در این حدیث فيه دلیل على ان من لم يصلي من المسلمين في مشیئه الله کسی که از مسلمان نماز نخونه در مشیت خداونده اگر ترک نماز کرده بود که دیگه در مشیت خداوند نبود این کافر دیگه اصلا دیگه خداوند نخ... اون را نخواهد بخشید اذا كان موحدا مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا مقرا وان لم يعمل وان لم يعمل البني غير هتيجو قالوا بيجي بيجي ابن عبد البر مرجئه بيجي وهذا يرد قول المعتزلة والخوارج باثرها نكون الرد میگه این گفته این حدیث رد بر خوارج و معتزله چطور رده رد در اینه که اونها میگن خوارج معتزله میگن کسی که نماز یک نماز ترک کافره ما میگیم کافر نیست حالا ما مرجعی هستیم یا شما خارجی هستید طبق قول ائمه حالا میخواهید من قول امام احمد هم بیارم میخواهید قول امام تیمیه هم بیارم ألا ترى أن المقر بالإسلام في حين دخوله فيه يكون مسلما قبل الدخول في عمل الصلاة وصوم رمضان بإقراره واعتقاده وعقده وعقد وعقدة نيته فمن فمن جهة النظر لا يجب أن يكون كافرا إلا برفع ما كان به مسلما وهو الجحود لما كان قد أقر به واعتقده میگه اون ورد الإسلام وارد اسلام شده با نماز ورد الإسلام اسلام نشده که با اون نماز اسلام خارج بشه با شهادت وارد بشه و باید با چیزی خارج بشه که ضد شهادت این باشه نه ضد نماز باید با چیزی خارج بشه که اون شهادت رو نقض بکنه اون شهادت کفری بگه عمل کفری انجام بده سجودی به بطی بکنه یا بالفرد یک بر ضد نقیض اون شهادت این عمل, عمل رو انجام بده ابن تیمیه هم بازم همینطور داریم اقوالش لیکن من نمیخوام درس طولانی بکنم و زیاد مسئله رو باز بکنم مهمتر از همه این قول رو میکنم خیلی شاید مهم باشه خصوصا قول امام ابن عبدالعز حنفی که همه اقرار دارن که عقیده سلف داره و شرح عقیده سلفی و اونم عقیده تحاویه رو میده امام ابن عبدالعز شرح عقیده تحاویه جلد دوم صفحه 463 ببینیم چی میگه میگه ولا خلافه بین اهل السنه ان الله تعالی اراد من العباد القول والعمل دیگه خداوند از بندگان خواسته قول وعمل وأعني بالقول تصديق تصديق تصديق تصديق بالقلب والاقرار باللسان فمنزور منظور من از قول تصديق قلبي وإقرار اقرار وأجمع وأجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله اگر کسی شهادت را بگه اقرار بر وحدانیت خدا من بکنه لیکن عملی رو انجام نده و امتنع عن العمل به جوارحه عملی رو انجام نده با جوارحش نماز نخونه روزه هم نگیره روزه هم نگیره انه عاص لله و رسول مستحق للوعید گناهکاره مستحق وعیده چرا گفت که گناهکاره چرا نگفت کافره پس بیارید بازم امام ابن ابوالعز حنفی هم در در زیر مرجعه واردش بکنید حدیث رو قبول نکردید گفتید یک طریقه یا بهونه پیدا کردید با تهمت زدن به علما تذیبش کردید خب ائمه رو همه هم دیگه در یه خندقی قرارشون بدید بگید حالا اینا همه هم مثل همه شما میفهمید اینا هیچ کدوم نشون نفهمیدن از جمله مسائلی که خیلی زشته یعنی بعضی از علما هم متاسفانه میشنوید که میگن در تهمت زدن به علامه آلبانی نفهمیدن و تمیز بعضی از اقوال نگاه بکنید شما در بحث مصطلحتون ما گفتیم این لا یصح در نزد امام سخاوی یک معنی داره در نزد امام آلبانی یک معنی داره درسته منهجیت شما هم فرق میکنه در بحث عمل که آیا شرط کمال و شرط نمیدونم صحت میبینیم که مثلا آلبانی در همین کتاب صفت صلاح میگه از زبانش میپره حالا قصدش هم قول مرجعه نیست میگه که نماز جز شرط کماله که اگر ناقص بشه انسان دچار وعید میشه خب چی میان میگن میگن که بله در اصول فقه شرط وقتی که میگیم شرط مفهوم منطقیش این که اون مشروط داخل اون ماهیت نباشه خارج از اون ماهیت باشه پس عملم اگر بگیم که عمل شرط کماله پس این عمل خارج از ایمانه پس شما میگید مثل مرجعه عمل از ایمان نیست نگاه بکنید مشکل از کجا آغاز شد مشکل از این یک عبارت عربی ما بیایم با ما بیایم با مفهوم منطقیین از اهل کلام مضموم بیام شرحش بدیم تعریف اصطلاحی تعریف اصولی را بذاریم در قالب تعریف لغویش بابا جان این چیز رو باید ما بفهمیم شرط مقصد علامه آلبانی از لحاظ لغتی از لحاظ اصول فقه آلبانی گفت که منظورم اینجا منظور لغویه یا منظور اصطلاحی منظور لغوی یعنی چی منظور لغویش همونطور که زبانی میگه از شرط و الزام و شیء و التزام شرط یعنی الزام کردن یک چیز و بشه شرط کمال این یعنی لازمه کمال ایمانه لیکن ما این الفاظ رو دوست نداریم در قرآن و سنت هم نیومده که عمل شرط کمال و شرط مستحبه و نمیدونم شرط صحته ما این الفاظ رو دوست نداریم لیکن بالفرض عالمی را عالم این حرف رو زد شما باید حمل منفیش بکنید یا حمل حمل مثبتش وقتی که علامه آلبانی میگه این شخص مستحق وعیده این شخص شاید خداوند عذابش بده خب اگر این عمل خارج از ایمان بود پس چرا خداوند عذابش بده مرجعه که میگن اصلا یه عمل تأثیری نداره هر کاری خاصی بکن مشروب بخور فلان بکن عذاب نمیکشی ایمان ثابته علامه آلبانی چنین میگفت و چنین میگوید پس شرح علامه آلبانی این بحث شرطیت رو شرح میده این شرطیتش رو شرحش میده حالا بحث مساق این کلام و حالا بحث شرط کمال بودنش بازم بحث خیلی طولانی هست که ما در بحث اعمال بعد از اعمال داریم شرط کماله بعد از اعمال داریم شرط مستحبه درست یا نه این اعمال در شرط متواتره الان بعد در بحث ایمان در بحث ایم در بحث نماز وقتی که گفته میشه مثلا یک عالم میگه شرط کمال یعنی چی یعنی شرط صحت ایمان نیست یعنی اگر یک شخص مسلمان شد یک شهادت گفت مؤمنه احکام ایمان روش جاری میشه همونطور که امام ابن ابی صحابی گفت همون گونه که امام احمد و ابن تیمیه میگن این مقصد علماست حالا غیر از اینکه این مسائل خودش خیلی شرح طولانی داره در بحث اعمال جوارح از جمله مسائل از جمله مسائل مسئله جنس عمله مسئله جنس عمل که متاسفانه خیلی روش انگوش میذارن که آلبانی میگه کسی که جنس عمل را ترک بکنه کافر نیست با الله ما حدیث حذیفه جنس عمل گفتیم یعنی کسی که وارد اسلام بشه عمل واجبه را انجام نده اینا خوارج عصرمون میان با بحث جنس عمل آلبانی را تبدیه میکنن میگن کاربانی مبتدعه بحث جنس عمل اینه میگن لازمه حدیث رسول الله بین الرجل و بین بین بین الشرك ترک الصلاه فمن ترکها فقد کفر بین یک شخص و بین کفر بین مؤمن و مسلمان ترک نماز کسی که ترکش کرد کافره پس کسی که عملی عملی انجام وارد اسلام بشه نماز نخونه کافره پس باید یک شخص عملی داشته باشه خب ما سوال شما میگید یک شخصی وارد اسلام شد شهادتین گفت اقرار کرد لیکن عملی انجام نداد چون عمل لازمه باطن ظاهر ربطی به باطن داره ان فی الجسد مضغه صلح جسد الجسد کلو، شما میگید که لازمه درست شدن باطن لازمه درست شدن ظاهر ما هم همینو میگیم لیکن الان آره، این شخص نعمت اظهار عمل بکنه دلیل بر اینه که قلب منتفی منتفی از ایمان شده منتفی, از اعتقاد به خداوند شده حالا بحث در اینجاست شما از بحث حدیث نماز این استنباط کردید یک شخص نماز نخوند کافره به یک شخص عمل نداشت کافره خب یک شخص اومد نماز یک شخص اومد شما بحث جنس عمل آوردید این جنس عمل منظورتون فقط نماز یا روزه و حج و دیگر مسائل هم شامله اگر منظورتون همه این ارکانه یعنی روزه هم شامل میشه هم ثابت هم همینطور پس کسی که اومد یعنی همه این ارکان ایمان که در حدیث حدیث عبدالله بن عمر عمر بن خطاب اومده ما الاسلام قالن تا آخرش کومت که تو الصلاه و تا زکات تا آخرش پنج پنج تا رکنی که در شهادتین و نماز و روزه و حج و زکات آیا شما در بحث این جنس عمل شما اگر گفتید که این عمل عامه یک شخص اومد روزه گرفت ولی نماز نخوند آیا این شخص در نزد شما مسلمان یا نه نه میگن مسلمان نیست چرا چون نماز نخونده پس جنس عملتون عام نیست خاصه مقصودتون شما نمازه خب پس ما الان به یک مقصد رسیدیم که شما مقصدتون از جنس عمل فقط نمازه چون اگر عمل دیگری غیر از نماز انجام داد قابل قبولیش وارد اسلام شد نماز سنت نماز فرض نکن مسلمانه خیر مسلمون نیست شما مقصدتون یک نماز خاصی اونم نماز فرض پس جنس عمل مقصدتون عمل خاصی اونم نماز فرض خب شما میگید نماز فرض رکنه شرط صحته اگر نماز رکنه جز ماهیت ایمان رکن و شرط فرقش اینه که رکن ارکان در داخل مشروطه و اما ما, و شرط گفتیم خارجه دیگه خودش شرط اصولی شده خب ببخشید چه فرقی هست بین رکنیت نماز و بین رکنیت روزه شما در نزد شما یک شخصی نماز خوند ولی روزه نگرفت به اجماع مسلمانان و مؤمنان اون شخص مسلمانه کسی گفته کافره کسی گفته کافره کسی نگفته کافره پس شما چرا تارک روزه را کافر نمی کنید ولی تارک نماز را تکفیر می کنید پس بحث جنس عمل جنس خاصیه و هم جنس نماز و همه مشکل تو سر نماز چیه بین الرجل و بین بین بین بین الرجل و بین کفر ترک الصلاه فمن ترکها فقط مشکل تو در اونجاست چون ترک الصلاه را تکفیر میکنید مسلمانان رو میخواید تکفیر بکنید تو های از امام شافعی احمد و مالک و دیگر ائمه ای که گفتن این اعمال فروع فروع از ایمانه و جز ایمانه ایمان با اینها کم و زیاد میشه شما میاد اونها را بگید که اونها میگید که اونها مرجعی هست عقیده ارجا درشون وارد شده به خاطر همینه که علامه ابن عثیمین وقتی که سوال میشه در بحث جنس عمل میگه این فنطنه این یک آهنگ زشت و بی صدا هیچ تأثیری نداره و هیچ منبع علمی نداره بگی این آوازی که شما دارید میزنید این آوازی که شما باهاش داد و بیداد میکنید آلبانی مرجعیه آلبانی مرجعیه این آوازتون بیدلیل و که کسی از تلف نگفته و بلش بکنید تا بره بلش بکنید تا بره کی گفته از تلف؟ صحابه گفتن جنس عمل کمال مستحب و کمال فلان و نمیدونم عمل شرطه و رکنه و شرط خارج و ماهیت و نمیدونم رک داخل ماهیت و فلان کی گفته از تلف؟ واقعا اقوال دقیق علامه ابن عثیمینه که این جز مسائل خلافی هست که باید ول بشه و رها بشه و هیچ مدرک علمی نداره این حرف هرچند که ابن تیمیه در جاهای از کتابش اشاره میکنه بحث جنس عمل همچنین امام ابن حجر لیکن اصل علمی نداره این مسئله اگر گفتن از باب عامش گفتن طبق اون چیزی که در مذهب حنابله هست تارک الصلاه کسلا کافره و مسائل دیگه که روش مترتب میشه از جمله مسائلی که هست حالا از جمله همین آوازهایی بدریخ میگه که عمل, عمل میگن که عمل رکن در ایمانه و رکنیت هم اگر از بین بره همش از بین میره در جلد اول سفر حوالی ظاهرت الارجاع جلد اول 226 بگم بهتون منصفانه بدید ظاهرات رجا رو باز بکنید باز بکنید بس چیز بهتون نمیگم نه فقط برید باز بکنید برات بزنید قال الامام سید قطب قال العلامه سید قطب قال شهید سید قطب قال الامام سید قطب کسی که چهل سالگی میگه من مسلمان شدم خودش میگه سوار ما بودم به خبر دادم که خبر دادن که فلان شخص کشته شده میگه که من اونجا مسلمان شدم چه سالگی تا 23 سالگی میگه سحر و تعویذ می نوشتم برید بخونید سیرت سید خود ادیبه عقیدت رو از ادبیات یک شخص ادیب میگیری زشته شما داری ظاهرات الارجا را میخوای بحث ارجا را میخوای بکنی عقیده سلف را در ضد مرجع را میخوای ذکر بکنی بعد یک شخصی که عقیده رو نخونده عقیده را بلد نیست طلب علم دینی هم نبوده پای علما هم نشسته که علم دینی رو بکنه علم شریع رو بکنه عقیدت رو از این بگیری زشتا رئیس قسم عقیده در جامعه ام قرآن هم باشه رئیس قسم عقیده بعد کتابش رو بیاد هشت بش از اول داخل قلعه قال سید قد آخرش چی؟ آلبانی مرجیه خب چی میگه؟ میگه نگاه کنید سفر حوالی در دنباله حرف ابن قیم چی نمیگه؟ ای الكمال الواجب الذي لا تكون حقيقة الإيمان إلا به وبدونه لا تكون للإيمان حقيقة بدليل أنه جعله ركنا بحث عمله بحث عمله و بدونه لا تكون للإيمان حقیقه بدون عمل ایمان هیچ حقیقتی نداره به دلیل انه جعله رکنا والركن يلزم من عدمه عدم الماهیه عدم الماهیه این بحث رکنیت که کردم تأثیرش در اینجاست اگر رکن حذف بشه ماهیتی که خب ما داریم ما میگیم ارکان اسلام درست یا نه نماز روزه خب شخص نماز رو روزه گرفت اگر رکنیته اگر رکنیت با اون اصل ایمان از بین رفت پس تو خارجی هستی تو با, با, با معاصی و گناهان مسلمان رو تکفیر میکنی چه فرقی بین قول اینها و بین قول خوارج و اذا ذهب بعضه ذهب کله اگر قسمتی رفت همه شده چه فرقی سر با قول خوارج این خلاصه حرفه حالا امت اجماع داره ابن تیمیه همچنین نقل میکنه میگه وقد اتفق المسلمون على انه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر اما الاعمال الاربعه فاختلفوا في تكفير تاركها اتفاق اتفاق ترک شهادتین کسی که شهادت نهی کافره لیکن ما غیر اونها بین مسلمان ها بین اهل سنت اختلاف درش در بین ارکان ارکان که هیچ فقط در بحث نمازه بعد میگه لا یکفر بعد ابن تیمیه میگه لا يكفر به ترک من منهن و صحیح اینه که کسی که اینها رو ترک کافر نیست آلبانی هم بذارید با آلبانی در یک خندقی مثل فارح حربی که میاد یک آلبانی و نمیدونم فلان در یک خندقن حالا من نمیخوام که بیشتر از این این بحث رو باز بکنم یعنی خودتون میبینید بحث همین مباحث برمیگردد به همون اصل ایمان و فرع ایمان و اینکه عمل از ایمانه و انحراف اینها و ربط که اینها به مسائل ایمان میدن یا بحث عمل به مسائل ایمان میدن همش برمیگرده بحث نماز فهم سقیمشون از چی؟ فهم سقیمش و فهم اشتباهشون درباره این که اونجا اون کفر کفر اعتقادی کسی که نماز رو ترک میکنه کفر اعتقادیه که ابن قیم حد فاصل میده که این کفر عملی اگر کفر عملی شد میشه کفر اکبر باشه میشه کفر اصغر باشه به دلیل کی حرف کی اونم صحابی جلیل عبدالله بن عباس کسی که رسول الله صلی الله دعا میکنن در براش در فقه در دین و در تفسیر قرآن وقتی که به بحث من لم يحكم بانزل الله میاد میگه چی هو کفر دون کفر لیس الكفر الذي تذهبون الیه اون کفری که شما فکر میکنید نیست کفر اصغر چون کفر عملیه کفر عملی پس از اسلام بله میشه کفر اکبر باشه میشه کفر اکبر باشه میشه انسان با یک عملی از اسلام خارج بشه دیگه برای خودش شرط و شروط داره نه اینکه هر کسی نمازی نخوند یا فلان کرد با ترک یک عملی ما رو تکفیر بکنیم حالا ان در بحث ضوابط تکفیر در بحث بعد از مباحث توحید ان شاء الله مباحث رو بیشتر بازش خواهیم کرد در رد خوارج و در رد مکفرین و اونهایی که مؤمنان را تکفیر میکنن فکر نکنم دیگه مسئله باشه مطرح بشه خب سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمده أستغفرك